بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستعذ بالله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda quyidagi oyatlar orasidan bizga marhamat qiladi. <clears throat> Albatta Alloh sizlarni omonatlarini o'z egalariga topshirishga va odamlar orasida hukm qilganda adolat bilan hukm qilishlikka buyuradi. Keyingi oyatda ey mu'minlar Alloh va uning payg'ambariga xiyonat qilmangiz va bilgan holingizda sizlarga sizlarga ishonib berilgan narsalarga, ya'ni dinga va boshqa har qanday alomatlarga xiyonat qilmaymiz. Bugungi suhbatimiz mavzusi omonat haqida. Omonat nima? Omonat bir kishiga boshqa bir kishi tomonidan yoki boshqa bir zot tomonidan yelkasiga qo'yilgan vaqtincha berilgan bir so'z, mol, dunyo yoki bir qandaydir amal. Alloh taolo Anfal surasida aytishiga qaragadigan bo'lsak, ey mu'minlar, Alloh va uning payg'ambariga xiyonat qilmangiz va bilgan holingizda sizlarga ishonib berilgan narsa, ya'ni dinga xiyonat qilib qo'ymanglar. Din birodarlar siz bilan biz yelkamizga qo'yilgan omonat. Omonat deganda biz bir har xil tushunchalar bo'ladi. Lekin siz bilan biz yelkamizga qo'yilgan birinchi omonat bu din omonati. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu biz bu omonatda yaxshiroq tushunishimiz uchun mana shu salafi solihinlarning hayotiga bir murojaat qilmay ilojimiz yo'q. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib turgan paytida mana bilamiz, e, shahar ko'chalarini tunda aylanardi. Kezib yurardida raiyatni holidan bevosita o'zi bir xabardor bo'lishlik maqsadida. Ko'chalarni kezib yurar ekan bir xonadondan olov yoqilganligi belgisi ko'rindi. Shu o'tni oldiga bordi. Xonada bir ayol bir qancha yosh bolalarni qozonni atrofiga to'plab olib, qozonni tagiga o't yoqilgan, qozonda suv qaynayapti. Yosh bolalar yig'layapti. Haligi ayol hozir sabr qilib turinglar, hozir sabr qilib turinglar, hozir pishadi, beraman deydi. Umar ibn Hattob Abdurrahmon ibn Avf roziyallohu anhu bilan birga bo'ladi. tur, qarab turaylik deydi. Ozgina vaqt o'tgandan keyin bolalar yig'lab, charchab uxlab qolishadi. Shunda Umar ibn Hattob kiradida ey Allohning sho'risi nimaga bu qozondagi narsadan bolalarga bermayapsiz deydi ayol aytadiki bu deydi ovqat emas deydi bu suv ichiga toz solib qaynatyapman deydi bolalarni yegan hech narsa yo'qligidan shu ovqat bor deb ilinj bilan turib yig'lab charchab qolguncha charchab ko'zi uyquga ketguncha qozonni aylantirib turaman uxlagandan keyin shu bilan ovunib qolamikin ertamangacha degan maqsadda qilyapman deydi Umar ibn Hattob roziyallohu anhu boshi bo'lib turgan davlatda mana shunday holni ko'radida aytadiki, Amir al-Mu'minin oldiga borsiz bo'lmaydimi? Ayol aytadi, Allohga qasam, Umar bizga zulm qildi. Umar ibn Hattobligini bilmayapti bu ayol. E Allohning cho'risi, Umar sizga qanday qilib zulm qiladi? Sizni holingizdan xabar bo'lmasa bunday ahvoldagidan. Deganda hali ayol aytdiki, ha bu bizni ustimizdan amir bo'lib rahbar bo'lishlikka xabari boru lekin bizga o'xshaganlarni holidan xabari yo'q ekanda uni yelkasidagi vojibida qoladi holidan xabar olishlik qiyomatda Allohning huzuriga borganda Umar bizga zulm qildi deb Allohga shikoyat qilaman dedi. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu darhol mana shu joydan chiqdi, Baytul Molga bordi, yog'ni oldi ko'zada, unni oldi, shakarni oldi, boshqa narsani oldida, asalni oldi, yelkasida ko'tarib olib keldi. Yukni og'irligidan, o't o'taga muddatni uzoqligidan, masofani uzoqligidan charchab, soqollari yerga terishlik darajasiga engishib qoldi. Abdurrahmon ibn Avf roziyallohu anhu amiral mu'minin ruxsat bering, bir chekkasini ko'tarishga deganda qo'lingni nari qil dedi. Qiyomat qoyim bo'lganda Alloh mendan hisob kitob qilib so'rayotganda, meni yukimni bir chekkasini ko'tara olmaysan dedi. Ko'tarib olib bordi. Umar ibn Hattob bu ra'iyatga Allohning oldida javobgarligini bu raiyat Umarga omonat ekanligini juda yaxshi bilar edi. Olib bordi, ovqatni yegizdi, bolalarni qorni to'yg'izdi, uxlagandan keyin hali ayolga ertaga Umarning oldiga boring, sizni nomingizdan ozgina bir gapirib qo'yaman dedi. Tong yotdi, bordi, ayol Ali ibn Abi Talib, Abdurrahmon ibn Af, Usmon ibn Affon Umar ibn Xattobga qarab, "Ya Amiral Mu'minin" deyotganini eshitdi-da, kecha uni uyiga kim kelganiga bildi, dahshatga tushdi, qo'rqib ketdi. "Ey Allohning sho'risi, cho'chimang" dedi. "Sizga men qilgan zulmimni sotib olmoqchiman" dedi. Baytul moldan 600 dirham pul berdi. Oling va meni zulmimni kechirganligingizni qog'ozga yozib bering. Qiyomat kuni o'lganimda kafanimga tiqib ko'minglar. Qiyomat kuni kafanimdan chiqarib Parvardigor bitta odamga zulm qo'ygan ekanman mana. Omonat qilib qo'ygan ekansan. Men ularni holidan xabardor bo'lmagan ekanman. Zulm qilibman bilmasdan. Mana rozi bo'ldi, rozi qildim u ayolni degan xatni ko'rsatadi. Ular omonat deganda shu narsani tushungan. Biz omonat deganda faqat pulni tushunib qolamiz ba'zida. Omonat deb qo'ysa bo'ldi, omonat. Pul bo'lishi kerak, pul emas. Omonatni turi ko'p. Omonatning eng kattasi va Alloh taolo siz bilan biz yelkamizga qo'ygan din degan omonat. Agar omonatga xiyonat qilinsa nima bo'ladi? Mu'minlarni Alloh taolo nima degan? Vallazina hum li amanatihi va ahdihim ra'un. Ahdlariga vafo qiladigan, omonatlariga vafo qiladigan kishilar mu'minlar degan Alloh taolo. Siz bilan biz 100 marta namoz o'qib, 100 marta musulmonlikda da'vo qilaylik, lekin bizga qo'yilgan omonatni ado qilmaydigan bo'lsak, siz bilan biz mana shu sifat topilmaydi. إنا عرضنا الأمانات على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها ويشفقنا منها وحماها لها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا inson bolasiga qo'yilgan pul omonat bo'lsa buni vaqtida egasiga qaytarib berish kerak mana u salom omonat yetkazib qo'ying deydi yetkazib qo'yishlik kerak o'zi aslida bu omonatni yelkasiga inson olayotganda qanaqa javobgarlik borligini tushunsa omonatni olmaydi yaxshi qo'ying deydi menga aytmang deydi men deydi nafsim yomon yeb qo'yishim mumkin u pulni Men esarman, esimdan chiqib qolishi mumkin so'ramaysiz. Qo'ying. Bo'ldi, aytib qo'yamiz. Bo'ldi bizdan. Albatta biz dedi Alloh subhanahu va taolo bu omonatni, ya'ni shariat-i islomiyadagi toat ibodatlarni Alloh shuni ibodat omonat deyapti. Islom dinida buyurilgan ibodatlarni osmonlarga va yerga tog'u toshlarga ko'ndalang qilgan edik. Ular uni ko'tarishdan bosh tortdilar. Undan qo'rqdi. Demak, islomdagi ibodat itoatni Alloh taolo va yer tog'larga ko'tarasizlarmi deganda ular biz ko'tara olmaymiz. Bizi qo'limizdan kelmaydi. Biz qurbimiz yetmaydi deb javob berishdi. Qabul qilishmadi. Inson esa uni o'z zimmasiga oldi. Inson bolasi Allohning ibodatini qilaman deb bo'yniga bu omonatni ko'tardi. Endi shu omonatni bajarmaydigan bo'lsa, qiyomat kunida Alloh taolo siz bilan bizni hisob kitob qiladi. Darhaqiqat u o'ziga zulm qilguvchi va nodon edi. eng katta omonat din ekan. Nabiy sollallohu alayhi vasallam munofiqni belgisi 3 ta deydi. Birinchisi yolg'on gapiradi. Va'daga xilof qiladi, omonatga xiyonat qiladi. Bu mana 3 ta sifat. Boshqa hadislarda 4 ta degan rivoyatlar ham kelgan, biz 3 taligini olamiz. Kim yolg'on gapirmaydi ichimizda? Yosh bolalarimiz kichkinaligidan yolg'onni ko'rib katta bo'lyapti bizdan. O'shuning uchun bir gapni gapirsak ishonaveravermaydi. Bitta bormi? Ana bobo kelyapti. Bobo kelmayapti. Bunday qilsang, anaqa bo'lib qolasan. Unaqa bo'lmaydi. Gapirsa, yolg'on gapiradi. Yolg'on gapirmaganman men deb kelishib tantamiz. Hali majbur bo'lib qolgan paytda boshqa gap. Ixtiyori bilan ishini bitkizish yolg'on gapirgan odam nima deymiz? Ho'p bitta Va'daga xilof qiladi. Birodarlar, bu bizni siz bilan bizni zamonimizdagi musibat. Soat 1 da oshni buzamiz deydi hoji aka. Desa shashmasdan 2:30 da kirib keladi. Biladi-da, 2:30gacha osh solishmaydi. Biz o'sha birga va'da qilinganda 230 yarimgacha kutayotgan odamimiz shu va'dasiga xilof qilishlikda davom etishlikka biz benzin quyib beryapmiz. Bir amata solib yeb qo'yindi oshni. Kesin puliga kuysin, jirillab qolsin. Sen nimaga hurmat qilmaysan bizni? Nimaga musulmon sifati yo'q senda? Nimaga bergan ahdingga vafo qilmaysan? Nimaga o'zingni hurmat qilmaysan? Yo'q, qo'y endi uyat kesal nima bo'lib qoladi? Sizlarda hayotinglarda aytyapmanmi yo o'zimnikini aytyapmanmi? Bu bizning hayotimiz. Bo'pti endi qo'y endi, xafa bo'lib qoladi. A bu 6 ta esi yo'q, vaqtida kelib, o'tiribdi, bular xafa olmaydimi? 10 ta bahona bilan kelamiz, ana bo'lib qoldi, biz qabul qilaveramiz. Bilasizlarmi, g'arb mamlakatlari dunyo ishlarida siz bilan bizni o'zib ketganligini sabablardan bittasi va'dasida qattiq turadi ular. Punktualist deydi mana ularda tilida. Aytgan vaqtida, aytgan momentida ish qilmasa, bu odam jiddiy odam emas ekan, bu bilan tijorat qila olmaymiz deb shash surib qo'yadi bu odamni. Munofiqning ikkinchi belgisi va'da bersa bajarmaydi, xilof qiladi. Ana endi kutib turishadi ozgina. Ustalar indinga putadi mashinangiz. Mo kuni boraman. Qarab tursa hammamizda bor. Uchinchisi omonatga xiyonat qiladi. Munofiqning belgisi 3 ta. Gapirsa yolg'on gapiradi, va'da bersa xilof qiladi, omonatga xiyonat qiladi. Topilib qolmayaptimi ishimizda? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga bir kishi kelib, 5 yoki 10 daqiqa ko'payib ketsa sabr qilib turasizlar. Chunki jiddiy mavzu bu. Va siz bilan bizda bora-bora yo'q bo'lib bor ekan mavzu. Ya Rasululloh, qiyomat qachon qoyim bo'ladi dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdi: "Ida zuyiatil amanat fantadrissa." Buxoriy rivoyati. Agar omonatlar zoyi qilinsa, omonatlarga xiyonat qilishlik boshlangan bo'lsa, bu qiyomatning boshlanishi. Rasululloh qachon omonatlar xiyonat qilinadi omonatga desa, "Ida wusidal amru li ahlihi fantadrissa." Bir ishni bajarishlik shu ishni bajarishlikka loyiq bo'lmagan odamlarga qo'liga o'tib ketsa, qiyomatni kutinglar. Xo'p, mana shu hadisga to'xtaymiz. Loyiq bo'lmagan odamni qo'lida bir ish bo'lib qolsa, shu qiyomatni ko'rinishi. O'qituvchi bolalarni o'qityapti maktabda. Saviya 0. Bolalarni o'qishlikka haqqi yo'q buni. Lekin tarbiyachi bo'lgan. Qarabski maktabni bitirib chiqib turib bolangiz hech bo'ladi bilmayotgan bo'lsa bilingki mana shu bolaning tarbiyasi bilan shug'ullangan odam noloyiq odam shu ishni qiyomatda chiqdi Kuzatyapsizlarmi hayotda? Ikkinchisi, savdogarlar. Savdo qilishlikdan burun shariat islomiyada savdo ilmi haqida gapirilgan fiqh qoidalarini bilmasdan savdo qilayotgan odam savdoda birodarlar omonatga xiyonat qilib qo'yapti. Chunki bilishlikka haqqi bilmagan edi u odam. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu aytadi, bizni bozorlarimizda shariatni qonun qoidasini bilmagan odam savdo qilmasin deb buyruq chiqargan. rozi bo'lib olib ketdi halol menga dedi. qayerdan bilasan mana bu qalam 10 so'm bo'lsa bozorga olib tushsangiz 6 so'mga olib 7 so'm sotayotgan bo'lsa eskisini bir odam olib tushdi qalamni bozorga bozorda 5 so'mligini yoki 6 so'mligini bilmaydida 3 so'mga sotib ketdi rozi bo'lib siz nima deysiz rozi bo'lib berdi menga halol dedi. shu yerda xato qilasiz bilmagan odam bozorda kuymasligi kerak islomda rahmatligini ko'ring narx navodni bilmagan odam kuyib qolishi kerak emas Bilasizmi shu yetini? Demak, siz ham savdodagi noaqil bo'lgan odamsiz. Yo birortamiz o'tirib, "Ey domla, fiqh kitobida savdo bobini o'qiylik" degan birorta savdogar bo'lganmi ichimizda? O'zi rozi bo'lsa bo'ldi-da. Demak, savdoni qiyomatini kutavering. Bir tabibga borasiz. Bir odamni davolashlik bu omonat bu. U sizga ishonib o'zini jasadini qo'yib beryapti. Bu omonat edi. sizni tabiblikka loyiq ilmingiz yo'qligidan uni kasalini ziyoda qilib ehtimol o'ldirib qo'ydingiz. Demak, shu tabobatni qiyomatini kutavering. Noahil odamlar tabib bo'lib qolgan paytda. Tushuntira olyapmanmi? Va har kuni peshanamizga 10 marta uradigan muammo yo'l harakati qoidalari. Pravilani bilmagan shopirlar tiqilib ketyapti. Qiyomatni ko'ryapsizlar ko'chada. Kichkinagina ko'rinishini. Demak, qoidani bilmagan odam mashinaga o'tirib ko'chaga chiqishligi bu odam omonatga xiyonat qilayotganligi. O'zi bilan mashinada olib ketayotgan 3 ta klientiga joniga tajovuz qilayotganligi, ko'chada piyoda o'tib ketayotgan piyoda odamni urib olishga bo'lgan xavotirda tahdid solishiga bu omonatga xiyonat bo'ladi. Har bitti odam o'zini ishida puxta bo'lmasa ekan, usta bo'lmasa bu odam xiyonat qilyapti özünü işi. Qadimda salaf solihlarimizni qarasak, masalan yurtimizdan chiqqan katta bir allomalarda qaraydigan bo'lsak, ularning ustozlari haqiqatan zo'r odamlar bo'lgan, talabalari ham zo'r chiqqan. Buxoriy, Termiziy, Ulug'bek yoki bosh beruniylar Ibn Sinolarda aytamiz. Nimaga hozir chiqmayapti desa, egalari qolmayapti tarbiya beradigan. Omonat deb beradiganlar qolmayapti. Sotib o'tkizsa bo'ldi qoldi. Insonga bergan omonatlar ko'p. Birinchidan tiriklik o'zi omonat. Ertaga olib qo'yadi Alloh taolo. Bu vaqtincha bizni qo'limizda. Sog'lik omonat. Ertaga belimiz bukilmaydigan bo'lib qoladi. Ertaga usholmaydigan bo'lib qolamiz. Omonat bu, narsani o'rniga sarflashlik kerak. Vaqt omonat, farzand omonat, tinchlik omonat. Bizdagi hamma narsalar omonat. Nima degani? Vaqtincha qo'yilgan narsa ertaga olib qo'yiladi bu narsa. Ali ibn Abi Talib aytadi, omonatni ado qilishlik rizqni kaliti deydi. Sizga qo'yilgan omonat, so'z, pul yoki qandaydir bir e, narsani omonatni vaqtida egasiga yetkazib qo'yib, ado qilib topshirib qo'ying, rizqingiz keng bo'ladi, deyapti. Shu rizq olib yurib va'daga vafo qilmayapmizmi? Rizq deb turib har xil harom yo'lga qo'limizni uryapmizmi? Shu rizqimiz keng bo'lishini xolasak, omonatni ado qilishimiz kerak. Umar ibn Xattob aytadi: "O Iroqning bir chekkasida" deydi. Bitta ot yoki bitta tuya yo'lni tekizmasligidan qoqilib tushsa qo'rqama Allohdan. Meni yelkamdagi omonat edi shu. Payg'ambar e, nimaga yo'lni tekizlab qo'ymagansan deb so'raydi Alloh mendan. Biz o'zimizni farzandlarimizni omonatligini bilib olaylik-da. Farzandlar omonat. Farzandlar omonat. Unga halol pul yetishligimiz omonat. Javob beramiz bunga. Ularda tarbiyasi omonat. Faqat qorni bilan jasadingni to'ldirishlik, boshqa bitta tom qilib berish emas. Mo'vi ruhini tarbiyasiga ham qachon e'tibor beramiz? Bola loy ota-ona kul ol degan gap bor. Biz qanaqa qilib yasasak o'sha loyda. Chiroyli bir ko'za bo'lishi mumkin, garsho bo'lishi mumkin. yoki kessak bo'lishi mumkin bir joyga tek qo'yib qo'ysangiz. Kim qilyapti shu narsani? Ota-ona qilyapti. Demak, farzand degan omonatni haqqini ado qilmaydi. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu Makkani tashqarisiga chiqqanida mana shu omonatni ado qilgan odamlarda kimligini, nima ish qilganligini eshitaylik-da. Mana bir qancha qissalar keladi. Umar ibn Hattob ko'chaga Makkani tashqarisiga chiqqanda bir cho'pon qo'y hadab yurganini ko'rdida, qo'yingdan bittasini sotmaysanmi dedi. Desa, men qulman dedi. Bu qo'ylar xo'jayinniki dedi. Umar ibn Hattob bir sinamoqchi bo'lib, "Ha, bo'ri yeb ketdi" deb qo'yasan. Hali qul qarab, ha bo'rayib ketdi deb egarman deydi oldirman dedi. Alloh hada qoladi unda moshinam buzilib qoldi palonchi kelib qoldi shuncha kech qoldim deb qo'yib ishontirdingiz o'sha oshni kutib o'tirgan da kanadı bir deb ishontirasiz Bunlar bunu hatta hattob roziyallohu anhu yo'lda ketayotib yelkasiga tashlagan to'ni tushib ketdi qur'on o'qib atıp, bilmay qoldi buni bir qancha masofa yurgandan keyin to'ni tushib ketganini ko'rdi qarasa orqada qolibdi otdan tushdi ushlab turing dedi piyoda borib olib keldi. Shunda bu <laughs> "Ya ayyuhal mu'minin, otni shunday bursangiz bo'lmasmi dedi. Otni bir tomonga ijaraga pulim to'ladim. Orqaga qaytishlik omonatga xiyonat bo'lardi dedi. O'sha mo bizning qamizga sig'may qolgan. Mana qalam ukamga berib qo'ying desa, qalamni olasizda, o'rni kelgan nima qilib qo'yasiz? nima kam qoladi biz biz tushunchani qarang bu kishi otni burmayapti men bir tomonga pulini to'laganman ikkinchi odam aytdiki ha menga siz olib beradimi unchalik orqaga qattiq kelmasa desa sen meni qulimmisan yoki xizmatkorimmisan men senga buyurganim?" dedi bizni aqllarimizga sig'may qoladi ba'zi bu narsalar Qodisiya jangida musulmonlarga juda katta o'lja tushdi. Sa'd ibn Waqqas boshchiligidagi qo'shin Kisroni qasriga kirdi. uni tojini, qilichini, bilak uzuklarini hammasini oldida Baytul Molni shuni shunday bo'lib jo'natib yubordi. Juda katta mol kelganda Umar ibn Xattob ko'rib yig'laydi. Yig'laydi. Musulmonlarning omonatdorligini ko'rib yig'laganda Ali ibn Abi Talib aytadi, bu keyingilarga ibrat bo'lib qoldi. Siz o'zingiz iffatli bo'ldingizda, siz o'zi omonatga xiyonat qilmaydigan kishisizda, qo'l ostingizdagilar ham shuning uchun omonatga xiyonat qilmaydigan bo'ldi. Ota omonatdor bo'lsa, farzand omonatdor bo'ladi. Ota kazzob bo'lsa, bola kazzobcha bo'ladi. Ota halol bo'lsa, bola halol bo'ladi. Ota fosiq bo'lsa, bola ham fosiq bo'ladi. Kimni o'rganadi? Kimni o'rganadi? Ruchkanimni dehqon qilishni kimni o'rgandi? Sigaret chekayotgan ota-onadan o'rgandimi? Piyolani piyolaga o'shirib chorishni kimni o'rgandi? U tug'ilgandan boshlab miyasiga programmasiga kirgizib qo'ygan emas u narsa. Tashqaridan ko'rib o'rganadi. Abu Hurayra roziyallohu anhudan bir kishi yer sotib oldi. Sotib oldida ozgina chavlagandan keyin tagidan tilla chiqib qoldi. Tillani oldida yer sotganga bordi, "Mana seni tillang" dedi. Desa u aytdi, "Men yerda sotganman ichidagi narsasi bilan." Ikkalasi to'lashib qoldi. Bizda aksi bo'ladi-yu. Sen ol, men ol bo'lib qoldi. Qoziga borishdi, qozi quloq solib turib ikkovini da'vosini aytdiki, bu oilada farzandinglar bormi dedi meni o'g'lim bor meni qizim bor dedi ikkoviga saplab yuboringlar dedi ikkovi quda bo'ldi mana shu kelin kuyovga saplashib yubordi haqiqatdan sig'minglar qanday qandaylarda u qiyinda bu narsa lekin shunaqa bo'lgan rasululloh tarbiyasini olgan kishilar imom shofiy o'zini shogirdi imom ahmad ibn hambalni uyiga mehmonga keldi keldida xufton namozi o'qib bo'lgandan keyin o'ziga belgilangan xonaga kirdi, eshikni yopdi. Uxlab endi yotay desa, yotib oyog'ini uzatadigan tomonida Qur'on turgandi, mushaf sharif. Oyog'ini Qur'on tomonga uzatishlikdan hayo qildida, kechasi bilan namoz o'qib chiqdi. Ertalab Ahmad ibn Hanbal bomdod namoziga o'tgani kelgan paytda ustozini uyg'oq turganligini ko'rdi. E, ustoz dedi, "Uxlamadingizmi?" desa, "Qur'on turgan ekan" dedi. Oyoqni kim kelmadi, shuning uchun uxlamadim dedi. Ha, olib bo'lmasmi bo'lmasmidi desa, o'zimniki bo'lmagan narsaga qana qilib qo'limni tegizaman? Yeb qo'ymayapti, ishlatib qo'ymayapti, qo'limni tegizmayman biroda narsasiga dedi. Ha men o'zim o'qitmabsiz-da. Sizni uyqusizni bezovta qilgim kelmadi. Shuning uchun Imom Shofiy desa, Allohning rahmati bo'lsin kishiga. Imom Ahmad ibn Hanbal desa, rohimahulloh. Shunda ustoziga qarab Ahmad ibn Hanbal aytadi: "Mana bizgida mehmon bo'ldingiz, qizim sizda bir uchta narsani kuzatibdi. Birinchisi xuftondan avval kechki ovqatni ko'p yedingiz. Musulmon odam o'z ovqatni ko'p yemas edi. Ikkinchi ishingiz yotishlikdan burun 2 rakat namoz o'qimasdan eshikni yopib kirib ketdingiz. Uchinchisi tahorat qilmasdan bomdod namozini o'qidingiz." Ustozi shagirdiga javob berib aytadi sizni yuzga kirib kechki ovqatni ko'p yeganligimiz sababi deydi sizni pulingizga harom aralashmagan halol bo'lgan taomni ovqat deb emas dori deb yedim shuning uchun ko'p yedim dedi harom aralashmagan luqma shifo bo'ladi shifoni ko'proq bo'lishini xohladim eshikni berkitib olishlikka kelsak men yotishlikdan burungi o'qiydigan ikki rakat namozimni Allohdan boshqasi ko'rishingni xohlamayman. O'shuning uchun bekitib oldim. Endi bomdod namozini tahorat o'qish kelsak, kechqurun uxlaganim yo'q-da. Xubtonni tahorat bilan bomdod o'qidim. Omonatdori shunaqa og'ir narsa ekan. Chunki Alloh taolo osmonni, yer, tog'lar ko'tara olmagan narsani ro'bar o'qiganimizda ular bosh tortgan narsani inson qabul qildi, o'ziga nodonlik, jahli, zulm qildi. Siz bilan biz yelkamizda mana shu omonat bor. O'lim degan omonat bor. Din degan omonat bor. Vaqt degan omonat bor. Farzand degan omonat bor. Qiyomatda javob beramiz bu narsalarga. Birodalar, mashina minayotganlar, tijorat qilayotganlar, bolalarni tarbiyasi bilan shug'ullanayotganlar esimizdan chiqmasin. Bular hammasi omonat. Qiyomatda javob beramiz. Hali bir marta ko'chaga mashinani minib chiqib bir qoidani o'qimasdan shat mashinaga o'tirib olayotgan ukalarimizga kelsak, Siz bilan biz shu harakat qoidalarini bilmasdan minishligimiz bu ham omonatga xiyonat bo'ladi. Qiyomat kunida Alloh taolo qo'yilgan har bitta omonat hisob-kitobini qiladi. Vallazina hum li amanatihi va ahdihim ra'un. Ular ahdlariga va omonatlariga rioya qiladigan, vafo qiladigan odamlar. Ahmad ibn Hanbalning ustozi kitobni olib qo'ygani qo'lini cho'zmayapti. O'ziniki emasdi. Biz qanaqa? Alo, men aytib. Alo, Dadam aytdi deysan. A xo'p, dadangiz aytsin, xo'p qabul qiling. A men aytib qo'yaman deysiz oshnangizga. Va yamnauna al-ma'un omonatga tushadigan narsasini bermaydi Alloh taolo yomon bandalarni sifatini sifatlaganda. Endi domla lopotkani so'rasa, bersang, 3 kundan keyin o'zing so'rab olib chiqsang, unda nima qilish kerak? Berish kerakmi, bermash kerakmi? Qanday olyapmiz bu savollarni? Hayotimizni olyapmiz. O'zi aslida so'rashlik o'zi edi. Endi zarurat bo'lib turib so'ragandan keyin ishlatib olib beramizmi? 2 minutga berib turing kulishingizni dedi usta, Nargi yamadagi usta. 2 minut bo'shatib olib kelib beraman dedi Xarabski. 2 kundan keyin hali odam borib so'rasa, qachon oldim dedi. Birodar, omonat deganda faqat pulni tushunmaylik. So'z omonat. Hattoki bir odam sizga bir gapni gapiryapti, ikki yoqqa qarab qo'ydimi? Shu ham omonat. Demak, birodar eshitib qolishini xolamayaptimi? Sizga omonat demasa ham omonat. Mana salaf solihlarning hayotida qanday ishlar sodir bo'lganligini u kishilar kimdan qo'rqqanligini va vaqtiga qanday vafo qilganligini ba'zi bir qissalarni eshitgan bo'ldik. Ibrat olaylik. Inson to'g'ri bir daniga yaxshi bo'lib qolmaydi, bir daniga omonatdor bo'lib qolmaydi, hamma sekin-sekin bo'ladi. Lekin o'sha sekin-sekin tomonga birinchi qadamni tashlasak, Alloh taolodan tavfiq so'rasak, Alloh taolo omonatga rioya qiluvchi, ahdiga vafo qiluvchi kishilardan qilishligini o'zidan so'raymiz. Demak, har bitta omonat birodarlar qiyomat kunida so'raladi. Yelkamizda omonatlar ko'p, omonatlarni ado qilishni Alloh taolo hammamizga nasib qilgan bo'lsin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين